Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ընդունելություններ պետական նախարարի մոտ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Շոշ համայնքում կառուցվում է մանկապարտեզ։ Անասնաբուծությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին կառավարության որոշմամբ իբրև առանձին ոլորտ կարգավորվում է նաև խոզաբուծության ոլորտի աշխատանքը։ Շրջաներում մեկնարկել են մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցությունները։ Շուշին նախապատրաստվում է առաջիկա տոնին հանրապետության հրճակման 27-րդ տարեդարձին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն ընդունել է SPF-ը ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության պատվիրակությանը։ Պետնախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ Արցախի գյուղական համայնքներում խմելու ջրի հարցը շարունակում է առաջնահերթ մնալ, եւ բարեգործական կազմակերպությունների աջակցությունն այս հարցում կարևոր նշանակություն ունի։ Նա մասնավորապես ընդգծել է SPF-ի միջոցով Սեդրիկ Մարտեն հիմնադրամի դեր դերակատարությունն Արցախյան ծրագրերին գործուն աջակցություն ցուցաբերելու հարցում եւ նշել, որ Արցախի բնակչության կողմից որպես երախտագիտության նշան Սեդրիկ Մարտենի հիշատակին Շուշիում շուտով ցայտաղբյուր կբացվի։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության եւ Սեդրիկ Մարտենի հիշատակը հարգելու համար SPF ակազմակերպության ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի պատասխանատու Արիս Մաթոսյանը նշել է, որ Արցախ են ժամանել ընթացիկ ծրագրերին ծանոթանալու եւ նորերը քննարկելու ստեղծելու նպատակով։ Նա տեղեկացրել է, որ կազմակերպության միջոցներով սեպտեմբերին կավարտվի Ասկերանի շրջանի Աստխաշեն համայնքի շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովման ծրագիրը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նորանոր համայնքների ջրամատակարարմանը վերաբերող եւ այլ հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախորյակին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն ընդունել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը պետնախարարը բարձր է գնահատել Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագրերը, նշելով, որ ըստ ուղությունների դրանք բոլորն էլ պահանջված են եւ կառավարությունն այսուհետևս պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը։ Նրա խոսքով չնայած տնտեսության զարգացման բարձր տեմպերին, այնուամենայնիվ սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում խնդիրները շատ են եւ բարեգործական ծրագրերը ծրագրերն այդ հարցերի լուծման գործում մեծ նպաստ են բերում։ Հյուրերի խնդրանքով Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է նաև գործադիր իշխանության կողմից իրականացվող տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունները եւ վերջին ամիսներին արձանագրված ցուցանիշները։ Իր հերթին հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանը նշել է, որ անցած 15 տարիների ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, որոնք շարունակելու են նոր թափ ստանալ։ Նրա խոսքով վերաբնակեցման, գյուղատնտեսության զարգացման եւ առաջնահերթ մերթ այլ ուղություններում իրականացվող ծրագրերի նպատակը ուժեղ եւ զարգացած Արցախի տեսլականն է եւ այդ հարցում իրենք շարունակելու են գործադրել բոլոր ջանքերը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համագործակցության ծրագրերի ընդլայնման անհրաժեշտության եւ կոնկրետ ուղություներում նոր ծրագրեր իրականացնելու շուրջ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ Թուվենկյան բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Անդրանիկ Գասպարյանը եւ Արցախի ծրագրերի կառավարիչ Էդվին Գրիգորյանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արգենտինա-հայ բարերար ընտանիքների ներկայացուցիչներն այցելել են Ասկերանի շրջանի Շորշ գյուղ ցանոթանալու համայնքում կառուցվող մանկապարտեզի ընթացիկ շինարարական աշխատանքներին։ Հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Վարդան Փարթամյանի տեղեկատվությամբ սա Տորոնտոյի Հայաստան հիմնադրամի հերթական ծրագիրն է Շորշ համայնքում։ Մինչ այս Շորշ գյուղում հիմնադրամի կողմից կառուցվել է համայնքային կենտրոն եւ հանդիսությունների սրահ, ինչպես նաեւ դպրոցի շենքը։ Հիմա այստեղ կառուցվում է մինչև 90 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ, որ เป զի կրթական մասով ամբողջականացվի համայնքում արվող ծրագրերը, հայտնել է Վարդան Փարթամյանը։ Ինչ վերաբերում է Արգենտինահայ բարերարներին, ապա մինչ այդ հիմնադրամն իր Արգենտինահայ բարերար Դևեջյան Էգզերջյան Շմիշրողլու ընտանիքների ֆինանսավորմամբ Քարին տակ համայնքում կառուցել է նաև մանկապարտեզ եւ համայնքային կենտրոն։ Վարդան Փարթամյանը նշեց, որ բարերարները նաև այցելելու են Քարին տակ համայնք տեսնելու նախկինում կատարված ծրագրերի արդյունքները։ Բարերար Գրիգոր Շիմշիրօղլուն, ով ծննդով Ստամբուլից է, անչափ կարևոր է համարում նախադպրոցական հաստատությունների արկայությունը գյուղական համայնքներում։ Սա արդեն մեր 5-րդ կամ 6-րդ այցն է Արցախ։ Փորձում ենք միշտ լինել Արցախի կողքին եւ հնարավորինս աջակցել։ Ուրախությամբ ենք տեսնում, որ այստեղ կյանքն աշխուժանում է եւ դա մեզ նոր ուժեր է հաղորդում նոր նախաձեռնություններով հանդես գալու համար, ասել է Գրիգոր Շիմշիրօղլուն ուժի մեջ է մտած անասնաբուծությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին կառավարության որոշումը, ըստ որի իբրև առանձին ոլորտ կարգավորում է նաև խոզաբուծության ոլորտի աշխատանքը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արդեն պետականորեն արգելված է խոզերի բուծումը բաց պահվածքով, քանի որ բոլորիս է հայտնի, որ խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի հարուցիչն Արցախի ամբողջ տարածքում արկա է, եւ այդ հիվանդությունից խուսափելու թերևս այս պահին գոյություն ունեցող միակ տարբերակը փակ պահվածքով խոզերի բուծումն է։ Գյուղնախարար Ժիրար Միծոյանի խոսքով այս ոլորտում կառավարությունը կանցնի պատասխանատվության միջոցների խստացման։ Արդեն Արցախում ուժի մեջ է մտնել անասնաբուծությանը ներկայացող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին կառավարությունը կառավարության որոշումը, որտեղ առանձին որպես ոլորտ կարգավորվում է նաև խոզաբուծությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները։ Արդեն պետականորեն արգելված է Արցախում բաց պահվածքով խոզերի բուծումը։ Նախարարության մասնագետների կողմից վերջերս կատարվել է դիտանցումներ, որոնց արդյունքում հանրապետության 45 համայնքում արձանագրվել է 2000-ից ավելի խախտման դեպքեր։ Նախարարի համոզմամբ դա անթույլատրելի է, քանի որ չափազանց մեծ վտանգ է ներկայացնում անասնապահության ոլորտի համար։ Սա անթույլատրելի է, սա չափազանց լուրջ վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն խոզագուտության, ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի համար։ Երբ մենք խոսում ենք որոշ սանկցիաների պատասխանատվության որոշ միջոցների խստացման մասին, շատ հաճախ կանատես ենք լինում կամ լսում ենք դժգոհություններ, որ գյուղնախարարությունը կամ համապատասխան համայնքները կիրառում են անթույլատրելի կամ չափազանց մեծ պատասխանատվության միջոցներ, բայց դրանք ունեն մեկ նպատակ։ Դրանք ունեն հստակ ձևակերպված նպատակ, որ เป զի կանոնակարգվի անասնագործությունը ընդհանուր առմամբ որպեսզի ապահովի սննդամթերքի անվտանգությունը, որպեսզի խուսափենք տարբեր տեսակի հիվանդություններ տարածելուց, որպեսզի ապահովենք կայուն անասնահամաճարակային վիճակ, նաև խուսափենք տնտեսական կորուստներից։ Տեղեկացնենք, որ նախարարության համապատասխան մասնագետներն այսուհետ հաճախակի են լինելու տնտեսություններում եւ ստուգումներ են իրականացնելու։ Ի դեպ, խախտումներ արձանագրվելու դեպքում կիրառվելու են համապատասխան միջոցներ հաջորդ մեր այցելությունը համայնքներ լինելու են ստուգումներ իրականացնելու նպատակով։ Արդեն այս դեպքում խախտողների նկատմամբ կիրառվելու է օրենքով սահմանված կարգով վարչական պատասխանատվություն։ Որովհետև նորից եմ դեպքում չափազանց կարևոր խնդիր է որը ուղակի կապված է մարդկանց առողջության պահպանմամբ, համաճարակային կայուն վիճակ ապահովելու անհրաժեշտությամբ, տնտեսական վնասներից խուսափելու նպատակով եւ հոզաբուծության կայուն զարգացում ապահովելու համար։ Կառավարության նման որոշում ունի հստակ ձևակերպված նպատակ՝ կանոնակարգելու անասնաբուծությունը եւ ապահովելու սննդամթերքի անվտանգությունը, որի արդյունքում կունենանք կայուն դրական անասնահամաճարակային վիճակ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր հադրութի շրջանում տեղի է ունեցել մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Մի քանի օրից շրջանի դպրոցներում կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին։ Անցած 2017-2018 ուսումնական տարում կատարված աշխատանքների ամփոփան եւ ուսումնական տարվա անելիքների շուրջ ավանդական դարձած օգոստոսյան խորհրդակցության աշխատանքների մասնակցում էին Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, խորհրդակցության աշխատանքները բացեց վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը, որի առաջարկությամբ մեկ ուրոպե լուրությամբ հարգվեց Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմում զոհված հերոս տղաների հիշատակը։ 2017 2018 ուսումնական տարվա կատարած աշխատանքների մասին, ինչպես նաև հետագա անելիքների մասին զեկուցումով հանդես եկավ Կուրսայև սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Անցած ուսումնական տարում շրջանում գործել է 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցներ, որտեղ ուսուցանել են 2014 աշակերտներ։ Հադրութի Թավասերի Վարդաշատի Խճապերքի եւ Խանձատերի դպրոցներին կից գործել է մասնաճյուղեր։ Վանք, Ցեմծոր, Սպիտակշեն, Հայկավան, Արտագետի գյուղերում։ Կուրսան առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող 36 երեխաների համար իրականացել է նախնական կրթություն մի շարք դպրոցներում։ Նշել բաժնի վարիչը 2017-2018 ուսումնական տարում միջնակարգ կուրսյան ատեստատ են ստացել 95, իսկ հիմնական կուրսյան վկայական 132 շրջանավարտներ։ Սովորողների դաստիարակությամբ եւ կուրսությամբ հաջորդի շրջանում զբաղվում են 550-ից ավել ուսուցիչներ։ Զեկուցող կանգարավ շրջանում գործող մանկապարտեզների, մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի, մանկապատենական մարզադպրոցի աշխատանքների, ինչպես նաև ուսումնական հասարակություններում տիրող աշխատանքների վրա։ Նախարար Նարինե Ղաբալյանի իր ելույթում անդրադարձավ երեխաների գեղագիտական դաստիարակության, գեղագիտական տեխնոլոգիաների ոլորտին նրանց ընդգրկման, դպրոց համայնք կապի ամրապնման, դպրոցներում բարեհոգեբանական մշտորդի բարելավման հարցերի վրա։ Ամփոփելով խորհրդակցության աշխատանքները նախարար Նարինե Ղաբալյանը շնորհավորեց ներկաներին գալիս նոր ուսումնական տարվա եւ Արցախի հանրապետության անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձի արքիվ իսկ նախորյակին տեղի է ունեցել Ասկերանի շրջանի հանրակրթական դպրոցների տնորենների օգոստոսյան խորհրդակցությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասդիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Օգոստոսի 22-ին տեղի ունեցավ Ասկերանի շրջանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների օգոստոսյան խորհրդակցություն, որի ներկայ էին Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Գեգամբեկ Լարյանը, Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նայինե Աղաբալյանը, փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրիկ Հարամյանը, դպրոցների տնօրեններ, փոխտնօրեններ, մանկապարտեզների վարիչներ, Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլե Մայլյանը ներկայացրեց 2017-18 ուսումնական տարում կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն, ներկաների ուշադրությունը սևեռելով նաեւ տեղ գտած վրիպումներին ու թերություններին, ներկայացնելով դրանց վերացման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցները։ Անշղթելի է, որ մեր ժողովրդի բարեկեցությունը պետք է հիմնված լինի ամենաառաջավոր կրթական եւ գիտական համակարգերի վրա, քանզի մեզ պետք են վաղվա մարտահրավերներին դիմակայելուն պատրաստ ծերունդ։ Սա Ասկերյանի շրջվարչակազմի ղեկավարի դիրքորոշումն է։ Կրթության նախարար Նաինե Աղաբալյանը կրթության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ էր Ասկերանում եւ ակնկալում էր արդյունավետ համագործակցություն ինչպես կրթության բաժնի, այնպես էլ շրջվարչակազմի ղեկավարի հետ, քանզի շատ հարցերում համակարծիք են։ Նախարարի խոսքերով ներ Ներկայիս դպրոցների խնդիրն է դաստիարակել այնպիսի սերունդ, որը պատրաստ կլինի կյանք մտնելուն, այլ ոչ թե քննություններ հանձնելուն։ Իհարկե, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում է, սակայն պետք է կարողանանք փոխել մեր մտածումները եւ մտածենք նոր սերնդին գիտելիքներ տալու հետ մեկտեղ, այնպես անել, որ նա սիրի սեփական բնակավայրը մտածի շնացնել այն եւ կարողանա իր լուման ներդնել այդ գործում, ասաց Նարինե Աղաբալյանը։ Նարինե Աղաբալյանն անդրադարձավ նաեւ նոր ուսումնականից դպրոցը հնգորյա դարձնելու երկարօրյա պարապմունքների համար խմբեր ձևավորելու հարցերին եւ առաջարկեց տեղերում քննարկել համաձայնության գալ եւ ներկայացնել առաջարկություններ խորհրդակցությունն անցավ անկեղծ ազատ եւ ակտիվ մտնոլորտում բարձրացված հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ Շուշին նախապատրաստվում է առաջիկա տոնին հանրապետության հրճակման 27-րդ տարեդարձին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Ինք ընդունելով Արցախի կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 12-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման տոնակատարության մասին որոշումը Սուսիի շրջվարչակազմի ղեկավարի համապատասխան որոշմամբ ստեղծվել է տոնակատարության միջոցառումների անցկացման եւ համակարգման հանձնաժողով։ Հաստատվել է նախատեսվող միջոցառումների ծրագիրը։ Ըստ այդ ծրագրի մինչև օգոստոսի վերջը Շուշիում եւ գյուղական համայնքներում ավարտին կհասցվեն կենտրոնական փողոցների, հասարակական վայրերի, զբոսայգիների, հուշարձանների բարեկարգման եւ տոնական ձևավորման աշխատանքները։ Բոլոր ուսումնական հաստատությունները պարապմունքները կսկսեն խաղաղության դասերով։ Նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձին եւ գիտելիքի օրվան։ Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին դպրոցներում եւ քրթական հաստատություններում կկազմակերպեն ռազմամարզական, գրական, գեղարվեստական միջոցառումներ, խաղ մրցույթներ, զեկույցներ, Այցելություններ կարվեն զոհված ազատամարտիկներին եւ անհայտ կորած ազատամարտիկների թանգարաններ։ Սեպտեմբերին Շուշիում եւ Ստեփանակերտում անկախության օրվա նվիրված համերգներով հանդես կգա Վարանդա երգչախումբը։ Անկախության օրվա կապակցությամբ Շուշիի մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ բնակչության համար կկազմակերպեն բացօթյա համերգներ, ֆիլմերի ցուցադրումներ, գրական գեղարվեստական երեկոներ, հանդիպումներ հակաօթային պաշտպանության զորամասի զինծառայողների հետ։ Համայնքներում եւ աշխատանքային կոլեկտիվներում կկազմակերպեն հանդիսավոր միջոցառումներ եւ տոնական համերգներ, Կկատարվեն այցելություններ հաշմանդամ ազատամարտիկներին։ Ծաղիկներ կդրվեն տանք հուշահամալիրին եւ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Տեղի կունենան սպորտային մրցույթներ։ Վերստին ձերուն կնդրությանն ենք ներկայացնում Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների ծառայության հայտարարությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, օգոստոսի 24-ին տեղի են ունենալու քաղաքացիական պաշտպանության մարզումներ Արցախի հանրապետության բնակչության գործողությունները օթային տագնապ եւ օթային տագնապի ավարտ ազանշաների տրման դեպքում համաձայն մարզման պլանի շչակների միջոցով 3 րոպեանոց ձայնային ազդանշանով բարձրախոսներով ռադիո եւ հեռուստաընկերություններով կրկնօրինակվելու է օթային տագնապ ազդանշանը համաձայն մարզումների պլանի կնմանակվի հակառակորդի օթային հարձակում Խնդրում ենք կատարել ձեր քաղաքացիական պարտականությունները եւ զբաղեցնել պատսպարման վայրերը։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։